Të shkuar Alta. Kam asgjë ti që t'i shtoj. A vazhdojmë programin? Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit, miq të dashur. Ja, ja. Ua! Ja, më bëni sa është ora. Ora 7:02 minuta. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit.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 Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1454, erdhi në jetë në Firence Amerigo Vespucci, tregtar dhe udhëtar italian. Në vitin 1788, Connecticut u bë shteti i pestë që iu bashkua Shteteve të Bashkuara. Në vitin 1793, Jean-Pierre Blanchard bëri fluturimin e parë me balon në Amerikën e Veriut. Në vitin 1796, Napoleon Bonaparte martohet me Josephine de Beauharnais, ata u divorcuan në 1809. Në vitin 1822, Charles Graham fitoi patentën për dhëmbët artificiale apo protezat. Në vitin 1897, William Spink dhe William Hoskins fituan patentën për shkumësin e bilardos. Në vitin 1908 u themelua klubi futbollistik italian Inter. Në vitin 1934 erdhi në jetë njeriu i parë që shkoi në hapësirë Yuri Gagarin. Në vitin 1959 u paraqit për herë të parë në panairin vjetor në New York kukulla Barbie. Në vitin 1964 filloi prodhimi i Ford Mustang-ut të parë. Në vitin 1985 Video e filmit Gone with the Wind doli në shitje për herë të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1987, U2 nxori në treg albumin me titull The Joshua Tree. Në vitin 1994, ndërroi jetë në moshën 74 vjeçare shkrimtari amerikan Charles Bukowski. This is Club FM 100.4. Okej, okay, ja ku e dëgjuam ishte edhe kalendari për datën 9 mars 1900 në vite. Ah, uh, okay, tani e gati? Gati. Është koha miq të dashur që Jeri të na tregojë edhe se cila është shprehja që ka përzgjedhur për sot. Jepi Jeri. Dhe sot kam zgjedhur një shprehje nga Amedeo Modigliani, piktori italian, Kur të njoh shpirtin tënd, do të pikturoj sytë e tu. Bukur e ka thënë. Shkurt, saktë dhe pa gabime. Po, kjo ishte vetëm për piktor sot? Po, po jo vetëm për piktor, po meqenëse e ka thënë një piktor, kjo është më e gjerë pastaj. Është si çështje kështu domethënë romance. Mm. Kur të njoh, kur të njoh shpirtin tënd, do të pikturoj sytë e tu. Dun dun dun. Se Amedeo ishte kështu, e ke parasysh? Zgjon për drejtë. Po t'i shikosh gjithë portretet i ka ose me syze dielli, ose ose me këto kështu duke, si koka e kthyer më njanë, që mos i duken sytë. Nuk tipi, nuk i pikturoj dot sytë. Nuk ta njoh shpirtin. Po ti njeh një herë shpirtin, pastaj të pikturosh Faleminderit është e bukur Miq të dashur sot është data 9 mm. mars mm. Mirë se keni ardhur që të gjithë në program Ky është klubi i mëngjesit Mëngjesi hapet këtu në Club FM që nga 7 deri në orën 10 me ne Blendi Nerin Altinin Oltën dhe Lorin Good morning Ja ku janë që të gjithë këtu Shëndoshë e mirë Gjithë Si topi, domethënë Top si, si thuhet, më top si molla, jo, nuk thuhet top si molla Si kokrra e mollës. Si kokrra e mollës. Po si top, thuhet si top. Top si top jam. Po thuhet top jam, apo. Top jam si molla. Vetëm. Po ne po them, mund dalë top si molla. Po gjithsesi si përveç Oltës që Jo, mirë jam, mirë jam. Që ka kaluar një virozë kështu në mëngjes. Më tregoi të gjitha. Po po jam shumë mirë. Okej. Është Enrique Iglesias. Ky do të vijë bashkë me Pitbull, kënga quhet Let Me Be Your Lover. Që do të thotë lejomë të bëhem gjithmonë këto më pëlqejnë që kanë mm. kanë të paktën atë deçencën që të kërkojnë leje, e ke vënë re. A mund të mund të jem? Delikatesë. Po, është është tamam kështu. Aristokrata, ktheje mbrapsht, ja, duket. That's why I'm falling in love, falling in love with you tonight. Këtë histori që kam përzgjedhur nga fundjava, çka ka ndodhur? Dhe është një grua Blendi, jeton në një qytet të vogël uh, turk që quhet Sandikli. Ajo e ka emrin quhet uh, qyteti. qyteti ku jeton. E ka emrin Vasile Akin, është 71 vjeç dhe çfarë e bën të veçantë këtë grua është që puna e saj për 35 vite me radhë është gomiste. Oh, dhe unë nuk kisha dëgjuar ndonjëherë, domethënë kam dëgjuar për meshkuj që punojnë gomist, po. por një femër më duket një Vasile që shumë e çuditshme. Ajo ka filluar të punojë si gomiste para 35 viteve dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite ta bëjë këtë profesion, mm -hmm. edhe pse është 71 vjeç, mbetet një ndër gomistet më të vjetra që mund të hasni në këtë qytet. E imagjinon në kohën kur tani njerëzit janë duke punuar me mm. me mouse ose me touch screen në shumicën e kohës, që punosh eh, punon plaka duke ndërruar goma me ato, po është e mirë të paktën. Po si ka nisur historia është ë uh, këtë dyqan apo gomisteri e ka hapur po. djali i saj, por për fatin e keq ai shkoi në ushtri dhe u largua dhe nuk kishin më të ardhura në këtë familje, kështu që Kjo zonjë vendosi, meqenëse dyqan, e, gomisteria ishte hapur nga djali i saj, vendosi që ta mbante vetë këtë punë deri në momentin që i biri të kthehej nga ushtria. Por me sa duket zgjati e, shumë vite që ai të ishte jashtë familjes së tij dhe për këtë arsye ajo e nisi, e, ia mori shumë mirë dorën dhe i pëlqeu si punë, e tha pse jo, unë do vazhdoj ta kem këtë lloj profesione. Bravo i qoftë. Është kë- Është histori për të treguar, mm. sidomos tani mbas mbas 8 marsit të grave. Mm. Interesante, më pëlqen kjo. Nona që ndërron goma. Ëm um, sot po jo, e kam batalje. Nuk është nuk është gjë lehtë. Nuk është nuk është gjë lehtë. Ëm um, nuk është gjë lehtë gjesh një punë mbi gjitha. Jo, patjetër. Profesion. Patjetër. Mm, Patjetër. Kështu pra, uh, miq të dashur, në klubin e mëngjesit sot ne do të do të bëjmë edhe një kështu uh, kthim mbrapa në në kujtesë. shtegun e kujtesës, po, mm. po, nëse mund ta quajmë shtegun e kujtesës apo diçka të këtij lloji. Por çfarë uh, ndodh është që do të do të flasim pak për uh, ku di unë uh, filma mm. vizatimor, qofshin mm -hmm. ose jo vizatimor, nga fëmijëria që ju kanë pëlqyer shumë. Nuk e di se çfarë mund të ketë qenë për uh, secili prej nesh kam përshtypjen unë. Kush më shumë e kush më pak, kush me ngjyra e kush bardhezi ka parë filma vizatimorë pa fund. Është vërtet. Mhm. Mm mm -hmm. Po më tregonte një miku im për uh, për eksperiencën që ai ka me të birin dhe filmat Tommy dhe Jerry. Ëh, mm -hmm. uh, të cilat i biri Edhe pse është vetëm 4 vjeç, ka arritur t'i dallojë në cilësi. Keni parasysh janë Tommy dhe Jerry të vjetrit? Ato që ka pas bërë Fred Quimby të parët fare, mm -hmm. viteve ndoshta 40, ku di unë se ç'ka qenë. Um, dhe pastaj seri të tjera Dhe më vonë fillojnë edhe bëjnë Nuk e di eksaktësisht se kur Por fillojnë dhe i ndryshojnë që ato personazhet duken ndryshe, duken të vizatuar me tjetër dorë Kjo është vitet 50-60 dhe nuk janë gjë Mendoj unë, mm -hmm. nuk janë gjë Këto më të reja nuk janë gjë Ato të vjetrat janë të bukra Janë me vërtet të bukra Ose jemi ne shumë po, nostalgjike Dhe mbasi, jo, Shiko, neve neve s'kishim lindur as kur u bënë të parat, as kur u bënë të dytat. Po do të ne i kemi parë që të dyja, po, kështu që. Po, dhe dimë t'i dallojmë. Po edhe ky fëmijë i vogël, njësoj siç mendoj unë dhe shumë të tjerë, mm. i kishte thënë t'jatit që këto, këto kështu nuk bëjnë. Ja, nuk, nuk janë nuk janë gjë. Ato të tjera të para ato janë gjë. Tani unë dua t'ju ftoj pak uh, që ju të kujtoni se çfarë ka qenë që ju keni pas parë. E dëgjojmë pak këtë se çfarë ndodh këtu se Kam përshtypjen që kjo i sigurisht kujton diçka. Ne kemi pasur këtë sigël edhe pjesë të programit njëfarë kohe. Po, e vërtetë. Olta, i ke bërë detyrat? Qoftë se i ke bërë detyrat, mund ta shikosh Nilsin. Sa të shikoja Nilsin pastaj bëhet aty Ky ka qenë njëri ndër të preferuarit, kam mm. shumë për shumë, shumë fmi E vërtet uh, Në mbarë Europën e botën, po, po imagjinoja Akoma jepen, akoma transmitohen vende të ndryshme Çfarë pune ka qenë që kanë bërë ata burra e gra Që kanë bërë këta filma Apo Tomi dhe Xherrin, mm -hmm. çdo vend të botës Logen über Schweden Mm. A ja. Version origjinale. Ju she, e mo mund ta mund ta mbanim deri në fund, po ne duam që ju të na tregoni sot se cilat kanë qenë ata filma vizatimorë që ju i keni pëlqyer apo apo filma, qofshin mua më kujtohet për shembull që ka qenë një periudhë kur Furia bënte namin. E vërtetë. Tek po. Rai Due. Mm. Furia Kali i zi mm -hmm. ishte ishte bashkë me Lesin në të njëjtin orar. Kok në kok. Ëh, uh, po. në të njëjtin kanal, po mbaronte kur mbaronin seritë e Lesit, për shembull, fillonte Furia. Mbaronte Furia, fillonte prap Lesi. Të gjitha këto. Ato kanë qenë nuk e di, unë kam parë të paktën nga një herë, po mos them që i kam parë disa më edhe nga dy herë, tre po. herë, kështu të gjitha ato seritë. Këto kanë qenë, këto kanë qenë sa që më vin mua në mend. Juve mund të shkruani tuajat, neve do t'ju hapim edhe një hapësirë të vogël tek faqja jonë internet, mm. tek uh, Facebook-u, që është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit ku mund na i dërgoni këto apo në 069 20 70 222, nuk e di Jeri nëse ka pasur apo jo ndonjërin që ti e ke pasur shumë për po, zemër. Por uh, ne vendosëm Nilsin dhe Nilsi ka qenë i preferuari im. Mm. Por uh, çfarë më kujtoi tjetër? Edhe ti patokun Martin, po. Uh, po, patjetër. Përshëndet tim vlla. uh, Heidi për shembull, ka qenë një oh, nga ato shumë po. shikoj, oh. Ah. shumë e bukur. Liza në botën e çudirave. Liza në botën e çudirave, po. po. Uh, nëse do kujtoja nga ato shqiptaret, mm -hmm. ajo që mua më ka bër shumë përshtypje kur kam qenë fëmijë dhe mbaj mend edhe sot e kësaj dite, vetëm një herë e kam parë në teatrin e Kukullave, ka qenë ditëlindja e Pinokut. Në ditëlindja e Pinokut. Më bëri shumë mua përshtypje ishte që gjithë personazhet e tjerë ishin luheshin me duar, pra ishin shumë të vegjël. Pinoku ishte një njeri real, ishte shumë i mm. madh. Pinoko ishte një njeri real. Po. E mbaj mend atë. Dhe bënte dhe diferencën. Po ti Olta, e ke pas par Hajdin? Më fal, po të pyes si njeri i ke bërë detyrat? Jo, pas Hajdit. Që që sot kemi një Kemi një udhëtim në shtegun e kujtesës Te në klubin e mëngjesit Një udhëtim i bukur, madje Gjëra që kemi pas par, kur ishim të vegjël Ka qenë E kujtoj, pak më vonë do tregoj për një mikun tim shumë të veçantë mm -hmm. Që e dua shumë nga kjo periudhë Po nuk po e bëj, nuk po e bëj me dije okay. Vetëm pas faktit, se më kujtua tani Qëllonte që unë kisha shkollën shumë afër. E kam pas me vërtet pallati dhe shkolla ishin ishin pranë, dukeshin. Madje dëgjoj mund ta dëgjoj zilen, kam përshtypjen. Ëh. Mm -hmm. Por që un prapë isha me vonesë se duhet mbaronte një episod i këtij. Ju tregoj pak më vonë se i kujt. Tani është Mana bashkë me Shakirën në klubin e mëngjesit, na shkruani në 069 20 70 222. Kjo quhet Mi Verdad. do të japim do të japim kopje të këtij romani që sapo është botuar, quhet Drita midis oqeaneve, është nga ML ose ML Stedman, kështu quhet autorja. Mm -hmm. Nuk ja mhm. di, me thënë drejtë nuk është se kam rrëmuar që t'ja kuptoj se çfarë janë uh, nistoret. se thënë inicialet nistoret mm -hmm. M dhe L, uh, por ML Stedman e ka emrin. Quhet Drita midis oqeaneve edhe për faktin se se uh, Ngjarjet ndodhin në një ishull, një ishull të vogël që është vetëm uh, 2 kilometra katror, që quhet Janus Rock. Ose ose dhe jemi në Australi. Mm -hmm. Jemi në Australi në në territorin e detrave të jugut dhe aty ku ndodhet ky Janus Rock, ky ky ishull i vogël, uh, ndahen Oqeani Indian dhe Oqeani Austral, siç i referohen disa. që është ai ajo pjesë e ujërave që është poshtë Australisë, i thon mm -hmm. Austral. Ëm um, edhe ky fari është mu midis atje, sepse në ishull ka një far, edhe në këtë far çojnë një djalë, edhe ky djalë quhet Tom dhe ai dashurohet me një vajzë që është në breg një 100 milje larg, ëm mm -hmm. um, dhe e merr atë që të jetojnë që të jetojnë së bashku në far. Oh. Edhe vitet janë 1920, diçka e tillë. Dhe historia bëhet shumë interesante, sepse sepse vajza atje në far do që të bëhet nën. Ëh, mm -hmm. uh, ideja e të bërit nën bër fëmijë kur jeton në një far, në vitet flasim para një shekulli, i vje. Ëh, kur bregu është 100 milje larg dhe një herë në 3 muaj vjen një anije që ti takoj. Është e vështirë sepse ti mendon sot për shembull një temperaturë ku di un se çfarë, por sa më vështirë do ishte që të rrisje një fëmijë kur s'kishe ndihmën e e mjekut dhe ishte e, mm. i izoluar ashtu. Ëm um, Asaj ajo ka dy dështime dhe oh. dhe dhe një ditë që është vetëm nja dy apo tri javë mbas dështimit të dytë që kjo ka, mm -hmm. në breg atje në ishull në plazh vjen një vark. Deti e sjell. Në atë vark është një burrë që ka vdekur. Oh. Është edhe një bebe. Është një vajzë e vogël, që është vetëm e mbijetuar. Mm -hmm. Po, është është në një në një kanistër, si thua, atje. Këta e marrin atë bebe. Edhe kjo menjëherë, kjo gruaja që ka dështuar dy herë mhm. tani, do që ta bëj fëmijën e saj. Ëh, mm -hmm. uh, burri Tomi, djaloshi, këta janë të rinj në fakt, janë vetëm tek 30-at, nuk janë dhe aq të vjetër. Ëh, mm -hmm. uh, Tomi duhet që të shënojë në ditar gjithçka që ndodh. në në ishull në far. Këtë e kërkon rregulli, se thotë, janë është rregull sa për çdo litër vaj që është harxhuar, mm -hmm. mban shënime çdo gjë. Kështu që ky do të thot në ditar atje që ka mbritur një varkë, kemi gjetur një trup të vdekur dhe një, një foshnjë të gjallë etj mm -hmm. etj. Gruaja i thot që prit një herë. Mos e shëno në ditar, mos e shkruaj në ditar. Sepse njerëzit e dinë që kjo ka qenë shtatzënë, por nuk mm -hmm. e dinë mhm. që ka dështuar. Mm -hmm. Ishte më parë, se këta janë të izoluar atje dhe kjo do që ta bëjë atë fëmijën e vet. Kaq po them unë. Oh, por që tani më ke intriguar. E di çfarë ka interesante te ky libër mhm. është është që që të kujton, të kujton prozën. Nuk është se domethënë është me ishull, më kujton atë tip uh, Jules Verne. Ajo ose gjahtarët e gorillave. Këtu më fut në atë se janë jemi në në në një kohë kur jemi izoluar. Po, fari është akoma me me jemi në mes të detit. E kupton, koha është e tillë, anijet janë janë me vela. Është është shumë interesant, me det, me me këto, është duket shumë mirë. Është New York Times bestseller. Mm -hmm. Gjithashtu, kjo quhet Drita midis oqeaneve. Se po më thoshte një mik thoshte, do kishte qenë më bukur të ishte Drita midis deteve. E ndoshta do kishte qenë, se i pëlqen fjala det, në vend të oqean. Por por në fakt disa herë në libër ata i referohen që ky ishull është pikërisht aty ku ndahen dy oqeanet, Indiani me me Australin. Mhm. Kështu mm -hmm. që domosdoshmërisht do duhej që të ishte fjala oqeane aty brenda, se pra për ato bëhet fjalë. Po libër shumë i mirë. Libër shumë i mirë, kështu që unë unë e rekomandoj, por ne do të japim, do të kemi gjatë javës, do të japim uh, 10 ose 15 kopje të këtij. Oh, oh sa mirë. Kështu që kur të luajmë, do të luajmë edhe për uh, për të fituar uh, drita midis oqeaneve të Stedmanit këtë javë. Okej. Okay? Dakor. Shumë mirë. Okay. Atëherë, kthehemi tek muzika kur të vijmë sërish në program, miq të dashur, do të kemi Sa më të bukur dhe të mbarë dhe jemi gati për anagramën e ditës së sotme. Ojej! Anagrama në klubin e mëngjesit. Dhe fjala është Fjala është Nini Ferted. Nini Ferted. Nini Ferted. Mm -hmm. Kujdes. 069 20 70 222 Nini. Jemi Olta. Ferted. Nini Ferted. Nuk është shumë e vështirë. Është anagrama për ditën e sotme këtu në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim. 069 20 70 222 për ata që duan të luajnë dhe luajnë për një 069 20 70 222. Orë nga Premium Watches. Okej, okay, për një orë nga Premium Watches, faleminderit Olta. Mhm. Një orë nga Premium Watches, miq të dashur, Nini Ferted. Zakonisht i bie që të jenë vizatimorë të fëmijërisë, me të cilët ju keni pasur një marrëdhënie të ngrohtë kur ishit të vegjël. Se ishin këto mëngjeset e mrekullueshme kur çoheshim dhe në atë kohë kishim vetëm detyra shtëpie, nuk kishim fëmijë për të rritur për shembull e këtu. Po, po. Tjera përgjegjësi si këto, a një punë për të vajtur, por detyra jonë ishte të shkonim në shkollë, kishim ishim shumë të mërzitur kur kishim 6 orë, ishim shumë të gëzuar kur kishim 4 orë. Po. Se se mbaronte më shpejt. Dhe më të gëzuar kur i bënim orët të shkurtuar. Po, po. Dhe dita jonë në mëngjes, në mëngjes dita fillonte duke duke ngrënë ndonjë gjë të vogël atje dhe dhe duke parë uh, filmat vizatimorë. Ishte një periudhë pastaj kur u hapën edhe kanalet e huaja, mm -hmm. mund të kem qenë akoma në shkollë. Po them, uh, ku di unë kam qenë klas 5, klas 6, po diçka e tillë. Ë, uh, kur mund shikoje më, më lirshëm këto, këto Rai Duen, ku di unë se çfarë. Italiani po, po gjithsesi. Po, italiani. Mm. Njëra nga ato gjërat që unë pëlqeja për shembull ishte kur isha i vogël, edhe Mbaj mend që kur blemë për herë të parë televizorin me ngjyra, për shkakun që unë s'e dija se çfarë ngjyre do kishte qenë Babari, se deri atëherë kisha parë bardhezi. Dhe kur e pashë ishin gri, thashë aman, paskam humbur në një gjë të parë. Sa i përket ngjyrës Babari, se mendoja mos ishin të kaltër, a kupton, mm. mund të kishin uh, pikturuar. Ngjyrë tjetër. Kështu ka qenë. Kështu ka qenë. Kështu që ju mund të na shkruani tuajat në 069 20 70 222, 069 20 70 222. Kthehemi sot në kohë me filma e telefilma, gjëra që shikonim kur ishim të vegjël, ë uh, në televizion. Zeng Yushan është nëntëmbëdhjetë vjeç. Për Wow. shkak të një sëmundjeje që e ka prekur atë kur ishte vetëm shtatë vjeç, sepse u rrit deri në atë moshë dhe nga mosha shtatë vjeçare deri tani Ajo ka qëndruar nuk në vend, rritet më. domethënë. Nuk rritet më Nuk- apo nuk ndryshon. Nuk rritet më. Pra ë, ka ndaluar rritja e Pra saj. ka lindur në 94-ën, siç tregojnë dokumentat. Po, ka lindur në 94-ën, sot në 2015 i bie që të ishte 19 vjeç, Por në të vërtetë është 19 vjeç. Është, por është nuk duket sepse uh, ka mbetur uh, në moshën 7 vjeçare të paktën për sa i përket fizikut të saj. Wow, Vuan po. nga një lloj sëmundje që unë nuk e di konkretisht emrin, por uh, është domethënë, ajo nuk rritet për shkak të mungesës së hormoneve të rritjes. Mm -hmm. Dhe deri në moshën 7 vjeçare ka funksionuar normalisht, por pas moshës 7 vjeçare ajo ka pasur këtë lloj problemi dhe ah. ka ndaluar së rrituri. Po mirë tani nga ana Unë të pyes ty sikur ti e njeh, po. Mm. Nga jo e vras mendjen domethënë. Zhvillim mendor si. Zhvillim mendor pra. Tani e përshkruajnë si një grua e vogël që duket si një fëmijë, por që ndërkohë Kam përshtypjen që 19 vjeçe prap vajzë e re do ishte. Duke qenë se i mungon hormoni i rritjes, kam përshtypjen që ajo do ngelet edhe nga ana mendore ose kam përshtypjen se po, nuk e di të saktë. Se vitet po. kalojnë për të, tash po, çka klasë është ajo? Zhvillim mendor. Vitet mund të kalojnë, por ndoshta ajo do ta ketë të vështirë, kam po, përshtypjen. Jeri do të futesh në Celtics këtë lajm. Nuk po, mund nuk mund të studioj me Celtics. Jo, po na zgjove jo, kërshërinë. Jo, Duhet jo, të gjesh gjitha detajet. Po. Një e para dhe e dyta, a mhm. plaket kjo? Duke qenë se i mungon hormoni i Jo, apo jo, pra kjo është ideja, sepse ajo është 19 vjeç dhe duket si 7 vjeç, edhe pse vitet kalojnë dhe ajo do të shkojë 20 25 me radhë, prap do të ngelet në moshën 7 vjeçare për sa i përket fizikut të saj. Faleminderit Jeri. Të lutem. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit miq të dashur. Gruaja, që nuk rritet në Kinë. Yay! Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë ditë të mbarë. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Andin, Mirëmëngjes. Oltën edhe Lorin. Morning. Janë disa nga komentet që na shkruajnë njerëzit në Facebook këto këto çaste. Mm, dhe Nilsi kryesoka. Nilsi është kryesoka, Media që është thotë Nilsi, Nilsi, na? dhe Tao Tao Oh, Tao Tao, Tao Tao, fare, shumë e bukur është. Mama Panda, si e kishte emrin ajo? Nënë Panda? Nënë Panda, duke si të është. Po Tao Tao, po, ka pasur, mm -hmm. ka pasur sukses edhe Tao Tao. E vërtetë. Emi pastaj thotë Tomi dhe Jerry, ndërkohë uh, një vajzë që quhet Kaçurrele, thotë mm -hmm. Nils Holgersson, Subjana, thotë mirëmëngjes, Tomi dhe Jerry. Mirëmëngjesi? Mm -hmm. Domethënë, ishte kanë qenë kokë më kokë, Nilsi me Tomin. Mirë, nuk, ka, nuk janë në një garë. Po, ja. ne vetëm po pyesim se cilët kanë qenë ata filma uh, që ju mbushnin uh, mëngjeset, ndoshta kur ishit të vegjël, gjëra që keni pas parë, kush na shkruante për uh, Kledi ka bërë një listë shumë të gjatë dhe më kujtoi edhe mua disa gjëra që i kisha harruar. Mm -hmm. Thotë Liza në botën e çudirave, po, Nils, Heidi Sailor Moon dhe unë mbaj mend në kohën time Sailor Moon. Sailor Moon bënte namin, po. Të po, vajza për të gjithë po. po. Piccolo Grande Amore, Mila dhe Shiro e të tjerë e të tjerë. Edhe Oli dhe Benji po. Me siguri mund ta fusësh atje. Ë e kërkuan për nënëmadhen dhe kemi një po. një Është Aris që na kujton. Ah. Kjo ka qenë diçka që e transmetonte TVSH-ja dikur mm -hmm. në televizion nënëmadhen edhe ishte ishte goxha e lezetshme. Kështu kështu. Iku ky. Wow. Tani nuk po e dëgjoj më zërin. Po po. Vetëm efektet. Vetëm efektet i ka. Ka qenë kështu e gatshme për dublim. Po nënëmadhja, nënëmadhja bënte mrekulli. Është vërtet. Kështu pra, a mund na shkruani në 069 20 70 222, miq të dashur edhe në lidhje me anagramën që kemi hedhur për ditën e sotme, është Nini Ferted. Unë dua që të bëj një pyetje nga lajmet dhe ne largohemi për orën e parë të klubit të mëngjesit për t'i dhënë vendin lajmeve. Do të mhm. informojnë njerëzit, megjithëse kam përshtypjen unë shumë pak ka ndodhur. Nini Ferted, kujdes. Atëherë. Siç është uh, bërë e ditur gjatë fundjavës, ka patur më në fund mm -hmm. një ftesë zyrtare në prokurori në mënyrë që ky, uh, po themi, zotëri, të shkojë atje sot në orën 9. Mm -hmm. Që mua më duket pak herët se është akoma në mes të emisionit, siç e mendon që është një emision mëngjesi. Gjërat sikur fillojnë shumë nga ora 10 e mbrapa këtu. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve ora është tani 8:07 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altin, Olden dhe Lorin. Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë një ditë të mbarë. Data 9 sot është është pothuajse koha për të thënë që iku dhe marsi, po po akoma fresk për jashtë, ditë shumë e bukur me thënë drejtën, shikoje si shkëlqen. Është është mirë për jashtë, është këndshëm. Vetëm se pak ftohtë akoma, kam përshtypjen që nuk ka ardhur koha e e heqjes së heqjes së xhupave. Ah, gjithë këto manovrat me garderobën e dimrit dhe të verës. Ndërkohë që po, po, po, anagrama po. Më falni kolegë, po çfarë ka? Nesër parashikohet për shi. Jo, më jo. Nesër dhe pas nesër. Po. A je gati për një parashikim për sot dhe për nesër? Un po them kaq. Kaq, nesër dhe pasnesër. Shikua tash. Okej, mirë, dakor. Faleminderit Olta, po sot nuk ka të paktën. Jo, sot sot është diell gjithë ditën. 17 gradë do jetë temperatura maksimale, 4 minimale. 17 gradë mm -hmm. temperatura maksimale, 4 minimale. Po 4 kam përshtypjen kaloi, sa po, është tani? Ndërkohë tani është 6. Tani është 6. Po pra. Okej, Nini Ferted është anagrama, Nini Ferted. Nini Ferted. Është e thjeshtë. Është e thjeshtë. Mm. E kanë gjetur Olta. Sigurisht që e kanë gjetur. Kush është i pari? Është indiferent. Indiferent. Bravo. Indiferent. Kristiani 708 i mbaron numri fiton orën nga primi Moçi. Bravo. Indiferent. Nini Ferted është është e saktë Kristian, të lumtë. Nini Ferted, indiferent. Mirë, ëm um, atëherë, kemi pyetur sot në klubin e mëngjesit se cilët kanë qenë këta filma që ju i keni pëlqyer shumë kur keni qenë të vegjël, filma uh, vizatimor apo jo vizatimor seriale për fëmijë që ju i keni pëlqyer kur keni qenë të vegjël uh, sot në një e kemi quajtur kështu uh, kthim në kujtesë një shteg uh, shteg i kujtesës që që na çon mbrapa tek uh, tek një kohë tjetër kështu që njerëzit shkruajnë sot Nadia po më ta ta mhm. është uh, Ana Flokëkuqja për shembull na shkruan uh, mm, Sony vërtet Ana Flokëkuqja ka qenë e famshme gjithashtu, e kanë dhënë goxha. Ë uh, Nils Holgersoni shkruan Roani, Pipi Çorapegjata, ë oh, uh, dhe programet në përgjithësi të kanaleve italiane i shikonim shumë. Kurse Orgesi ka shkruar për Tomin dhe Xherrin, Scooby Doo dhe Yu-Gi-Oh. Mm -hmm. Yu-Gi-Oh. S'e kujtoj këtë. Këtë s'e di Yu-Gi-Oh, po duket si japoneze. Si fund, domethënë nuk ka qenë i kohës tonë. Është tani më mbrapa. Ne jemi këtu ne, ne jemi Tao Tao. Po, Liza në botën e çudirave. Liza në botën e çudirave, po pse jo? Po. Çka ka qenë tjetër? Ka qenë se ju oh, i mori televizioni shqiptar, kam përshtypjen unë në një blerje, ne ka qenë një periudhë kohe. Duke si 91-shin, shumë i bukur. Po, Lesi, po. po. Lesi, e jepte Rai Dua, mm. Lesi, me Timin. Mm. Timi ishte një djalë flokëverdhë atje, që kishte Let's see Trisa tjetër po. Edhe mami që kishte telefonin në mur Se unë bëjmë mund që ata mm. Tek shpia e tyre Në atë kuzhinën Që më duket sikur kam jetuar vetë një të vjetë Në atë kuzhinën e tyre Kishin një telefon në mur Nga këto që e vinin në Që kanë qenë të ndarë Të ndarë Në si, si, si kështu ajo mm. Gyp në vesh Edhe flisnin atje Hello. Ose mm. pronto, mm. a ku di unë se çfarë, në dublimin që shihni. Kështu që mund na shkruani tuajat 069 20 70 222 069 20 70 222 ose mund të vini në faqen tonë Facebook, është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit për të kujtuar këto gjërat që kanë qenë të fëmijërisë. Ndërkohë, pas pak do të tregojmë edhe për një debat që është hapur në Francë, Suedia, nëse e dini e ka të ndaluar me ligj qoftë edhe që ta godasësh me një shuplak fëmijën tënd. Mm -hmm. Edhe mund të të gjej belaja suedeze, siç quhet, ë uh, nëse ti e bën, por ky debat tanimë është hapur në Francë. Franca ka një debat mbarëkombëtar, po flitet në media, gjithandej, domethënë mm -hmm. njerëzit po po diskutojnë për këtë në tavolina, a duhen disiplinuar fëmijët me shpulla, është me dacka. Me dacka, po me shuplaka. Edhe Franca nuk është e sigurt që jo. Mm Suedia ka thënë në asnjë mënyrë, mm -hmm, edhe janë shumë të qartë. Franca është duke debatuar, thonë kjo ha debat, ha dhe në një debat çu edhe në një mbrapsht. Ende një debat. Po, pse jo. Kështu që në Francë akoma s'kanë vendosur se kjo është mënyra për të shkuar, po imagjino pastaj në vendin tonë nëse do kishte një debat të tillë, që mhm. a duhet apo jo t'i japësh uh, një shuplak fëmijëve kur e meritojnë, siç po thonë ata. Kuabs do të vijë tani me muzikë në klubin e mëngjesit apo do ta do ta hedhim? Je gati për zërin? Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Wow, është uh, ora tani 8:17 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Timin Oltën edhe Lorin. Çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV. Atëherë si çdo ditë tjetër këtu do të kemi edhe lojëra e gjëra të tilla. Në fakt e kemi filluar. Unë do t'ju uh, do të bëj një pyetje interesante nga lajmet, por më parë do të marr të dëgjojmë se se kush është fituesi i lojës së parë dhe çfarë ka thënë për atë Zotri që duhet të paraqitet sot në orën 9 siç dëgjuam në prokurori. Është Florinda fituese dhe ka thënë Sali Berisha. Bravo, dy bileta për në Cineplex. Është saktë. Ë ora 9 që mua më duket pak pak herët, por gjithashtu sot në prokurori do të jenë për t'u ballafaquar së bashku edhe Mark Frroku dhe mhm. Tom Doshi. Ë këta të dy janë deputetë Parti Socialiste. Uh, sepse sepse emri i Frrokut del në historinë që Doshi tregon sikur ai e ka paralajmëruar që shiko mm. se po të mm. vjen uh, plumbi a diçka, domethënë. Kështu që um, ai thotë unë s'i kam thënë gjë fare, nuk kam lidhje me këtë histori. Kështu që njëri gënjen nga këta të dy, kjo është e sigurt, por uh, por nga sa duket prokuroria do t'i ketë të dy në të njëjtën dhomë, në të njëjtën uh, kohë, mm -hmm. në mënyrë që të ballafaqohen me njëri tjetrin. Tani një pyetje që unë dua të bëj nga ato gjëra që ngjasin nëpër botë është kjo. Ka pasur në Rusi, ju e dini, një vrasje jashtëzakonisht spektakolare, vitin e, falni, javën e kaluar, kur u vra njëri nga kritikët uh, më të mëdhenjë të të zotit Putin, apo jo? Mm -hmm, uh, kështu që mbas vdekjes së Boris Nem Nemcovit, uh, janë arrestuar disa vet, ndërsa njëri prej të dyshuarve, që është një një çeçen, uh, ka vrarë veten. për të mos rënë në dorë të autoriteteve për të treguar uh, se çfarë ka ngjarë. Për ta marrë me vete. Pyetja që un kam është kjo. E ka vrarë veten në një mënyrë jo të zakonshme. Pyetja është si e ka vrarë veten njëri nga këta. Kam patalli. Domthon kjo është nuk e di, vetëm vetëm në Rusi domethën mund të mund ndodhin këto këto gjëra. Këto janë kaq të të thella, ku di unë se çfarë, të pakuptueshme, misterioze, arsyet pse ndodhin gjërat që ndodhin, mm -hmm. por mhm. ky ka vrarë veten, nuk do të binte n'dorë të autoriteteve dhe i ka marrë jetën vetes në një mënyrë jo të zakonshme. Por si është pyetja? Nëse keni e keni pasur mendjen tek lajmet. Tani Altini e ka gati, është zëri miq të dashur për ditën e sotme, zëri të cilin Altini e ka ndryshuar. E dëgjojmë. Faleminderit Altin. 069 20 70 222 069 20 70 222. Ora është tani 8:20 minuta miq të dashur. Unë dua t'ju njoftoj për diçka. Tirana Expo Center, që është e vetmja qendër gjigante dhe moderne për zhvillimin e panaireve në Shqipëri, organizon në datën 19 deri në datën 21 mars panairin e shëndetësisë që quhet Medical Expo. Është një event i cili mbledh së bashku operatorë shërbimeve mjekësore, prodhues, shpërndarës dhe konsumatorë në një përpjekje për të zbuluar tendencat e sektorit shëndetësor si dhe vizionin e industrisë mjekësore për të ardhmen. Tre ditë inovacion, ekspozicion dhe show është një slogan që po përdoret për Medical Expo, e cila është një mundësi unike që individi të shohë të ekspozuar të gjithë gamën e shërbimeve shëndetësore dhe farmaceutike, të shërbimeve direkte dhe mbështetëse në misionin human të ruajtjes së jetës dhe përmirësimin e shëndetit dhe standardeve shëndetësore. Ndaj nxitoni të rezervoni stendën tuaj në Tirana Expo Center, kontaktoni në numrin e telefonit 04 2357900 ose në adresën e emailit expo@prespavizinvest.com. Tirana Expo Center mirëpret çdo pjesëmarrës dhe vizitor. Nga data 19 deri në datën 21 mars. Po, është aty ku ka qenë dikur ë uh, uh, për një periudhë të shkurtër kohe, fatkeqësisht ishte ishte Praktikeri atje. Keni mm, parasysh është në kur nisesh për në Kamëz, domethënë pa mhm. pa shkuar atje. Mm. Pak mbasi kalon spitalin Hygeia, po më pëlqejnë këto gjëra, edhe shpresoj që të rikthehen shpejt se të paktën kur shkon në këto ka parkim. Kjo është gjë. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Po imagjinoja, ndërsa imagjinoja për këtë, se të gjitha kanë parkim, qoftë çdo qendër tregtare praktikisht i ka parkime. Vetëm qyteti Si kanë parkimin dhe ti thua që ok, shkon në, për të bërë uh, pazar dhe sigurisht parkimi të të garantohet. Po për të jetuar, nuk do duhet ishte? Duket sikur është urgjencë që edhe aty ku jetohet të ketë të ketë parkim. Është normal. Shumë bredhur vërdallë, vërdallë, vërdallë, vërdallë për të parkuar makinën. Ose më mirë mos e nxjerrësh fare, kur ke mundësinë të mos e nxjerrësh fare. Atëherë, unë e mora vesh Altin se cili është autori i zërit tënd. ose i zoti i atij zëri. Po. Kështu që vetë nuk do të marr pjesë në lojë, ti e more vesh. Kam një ide. Ke një ide? Mm -hmm. Të të përhind apo kështu të Një fë? Nuk e di. Okej. Okay, kam thjesht kam një ide, por nuk e di ajo me saktë. Shohim uh, se ç'do ngjasë. 0692070222 për ata që e dinë se kujt i përket ai zëri, Robin Schulz tani bashkë me Jasmine Thompson, Sun Goes Down, që vjen në Club FM në 100.4. Tani është ora 8:22 minuta mirëmëngjes që të gjithëve. Është e hënë, javë të mbarë. keep asking where we're going next. Okej, okay, Robin Schulz sapo dëgjuam. Ë uh, dy amerikane janë në telashe sërish në Itali, po, sepse e kanë uh, para disa muajsh ne dëgjuam edhe lexuam diçka të të ngjashme me këtë, por çfarë po bëjnë uh, gocat? Këto janë 21 dhe 25 vjeç, këto të dyja, mm -hmm. kur kanë shkuar në Kolose, në Romë po. kanë menduar që në një moment të caktuar të ndahen nga grupi me cilin këto janë atë kanë atë ciceronin e tyre mm -hmm. dhe futen në një cep atje të Koloseut dhe çfarë bëjnë me një monedhë fillojnë që të shkruajnë inicialet e tyre. Oh, jo, jo. Gërmat e para të emrave. Është një zakon që e bën shumë po, njerëz. Po, kanë kanë menaxhuar uh, që të kanë menaxhuar, kanë arritur pra që të të shkruajnë J në rreth 10 cm në masë këto gërma dhe pastaj kanë bërë një selfie. Jeja dhe nëja, mm -hmm. të janë mhm. gocat, po, goca pra. në dhe goca jë. Nuk e di, Jen dhe Nora, ku di unë se çfarë mund të jenë ato, por gjithsesi, ë uh, mbasi ka dalë selfie, policia italiane është vënë në lëvizje, i kanë gjetur kollaj amerikanet se dukeshin shumë qartë se kush ishin. Normal. Fotografi. Dhe që atje pastaj i kanë marrë me vete do të dalin para një gjykate mm -hmm. në Romë dhe sigurisht që do të kenë edhe një gjobë të rëndë për të paguar. Ky mur ku ato kanë uh, shkruar, kanë shkruar nuk është mur uh, i vitit 80 para Krishtit kur mbaroi përfundimi i Koloseut, por mm -hmm. është një mhm. mur i viteve 700-800 kur uh, kishte një proces restaurimi të të këtij dhe po e rindërtonin atë kohë. Ëm uh, dikur Koloseu mbante brenda 73000 spektator. Imagjino, mm, që mm sa fa për shembull, që është mm. stadiumi më i madh ose Elbasan Arena, që është për momentin i preferuar, i mban 12000 Flasim për 73000 njerëz që ulërisnin kur gladiatorët vrisnin uh, luanë apo njëri tjetrin në në Kolose. Dhe çfarë ndodh është që ka një perceptim nga që kjo është jashtë, nga që është gjysëm i rrënuar, nga që në një periudhë të caktuar për shembull ka shërbyer si gurore, njerëzit shkonin në Kolose, italianët apo mm -hmm. romanët atje dhe merrnin gurë për të ndërtuar shtëpi. Po kjo është sigurisht ca shekuj më parë. Ëh uh, dhe dhe për shkak se është e zë shiu e tjera e tjera, njerëzit e trajtojnë ndryshe nga ç'do trajtonin një muze për shembull. Kjo është diçka që kanë vërejtur shumë këta që merren me turizmin. Futesh në muze, thonë ata, dhe njerëzit rrinë si në kishë. Nuk i prek dot gjërat dihet ajo se është muze. Nuk janë për të prekur, është është antikitet. Kurse për shkak se janë përjashta ato, thua, hajde se un po e kanë më të thjeshtë për ta po. prishur. Dhe edhe pse muri nuk është nga muri origjinal, siç thashë, i para 2000 vjetëve, mm -hmm. uh, prapë se prapë konsiderohet antik dhe është krim sepse është edhe në tabelë e postuar shumë qartë. Po. Nuk mund t'i prekësh muret me dorë. Iku daja, për shembull, kanë qenë sa nga këta që shkruan. Ose me çelës më saktë, me dorë edhe prekësh po. po. Nuk është nuk është banjo. Në banjo s'kan çfarë të bëjnë edhe lejohet. E ke parasysh ndonjëherë në ka pasur nuk e di, ka një kështu, ka një mani të njerëzve që të lënë shënime në për në tualet, po e vërtetë. S'kam kuptuar tamam atë se çfarë është, por është diçka. Mirë, ëm um, Olta. Këtu jam. Çfarë na kanë thënë? Të gjitha na i kanë thënë. Atëherë, na thuaj pra. Duhet të nis me këngën e ditës më parë. Mm -hmm. Kënga e ditës u transmetua. Është Ergita fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Ergita, Bravo. më pëlqen. Ndërkohë më kanë thënë Cila ishte kënga e ditës? Vallë, mund ta di? Kongoli. Kuaps. Kuaps ishte kënga e ditës. Mm. Oh, okay. Po, për zërin më kanë thënë Fatos Kongoli. Nuk është e jo. saktë. Disa më kanë thënë Fatos. Jo, jo, nuk është Fatos Kongoli. Do ta dëgjojmë. Patjetër. E dëgjojmë. Ë, uh, kjo është për shkak se Fatos Kongoli ka ka dhënë një intervistë së fundmi dhe mm -hmm. kanë jo, jo, nuk është Fatos Kongoli. Për shkak se është shkrimtar dhe Fatosi. Po. Dëgjoni me vëmendje, dëgjoni me vëmendje. Është shumë e lehtë të sulmosh një shkrimtar, është jashtëzakonisht e lehtë. Ë, uh, drejtimet më të ndryshme. Mm. Oh, shpërtheu veten me granatë. Është vërtet? Fiton dy bileta për në Cineplex. Po. Imagjino, vetëvrasje me granatë. Ë, uh, ka edhe të tilla. Jeri po na thoshte që njëra nga gjërat që i pëlqente kur ishte e vogël që të shihte ishte edhe Lupeni. Arsen Lupen. Kjo është nga Lupeni. Mm -hmm. Sot ne i kemi pyetur Simishdashur se cilat kanë qenë ata filma, vizatimorë apo jo. Ti e ke parë Altin? Po, e kam parë atë. Nëse un e kam parë një çik vonë këtë, e kam e kam kapur, por kam qenë çik si i madh prandaj nuk bia më aq aq thellë në dashuri me këto personazhe sa sa kur isha më i vogël. Ishin më i më i dhënë me moshë çdo gjë. I bukur ka qenë Lupin. Mhm. Ka pasur ca gjëra kështu. Interesante. Kujtoni gjëra që keni pas parë kur keni qenë të vegjël, na i tregoni sot, ne do të mundohemi që t'i sjellim gjitha në kujtesë, me aq sa mundemi. Është një shteg në kujtesë, siç e kemi quajtur sot, kthim mbrapa për të për të kujtuar disa nga personazhet e filmave, ngjyrat e zërat që kanë mbushur Fëmijëritë tona. Kthehemi pas pak, tani është koha për të dëgjuar nga Nek. Kjo është Fatti Avanti Amore, është kënga e tij e fundit që e dëgjojmë në klubin e mëngjesit. Ora është 8.31 minuta, ju jeni me Club FM Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Ushqimi i drekës në zyrë, ja cilat duhet të evitoni dhe pse. Popcorn, Edhe pse vlerësohet si një ushqim normal dhe neutral, ka shumë njerëz që bezdisen nga aroma e tyre. Fast food, Ushqimet e yndyrta që gjenden me shumicë aty lëshojnë një aromë e cila jo prej të gjithëve është e pëlqyeshme. Qepa krudo, Aroma e saj është thuajse gjithnjë e padurueshme për të tjerët. Veza e zier, për shkak të aromës së squfurit dhe nëse nuk keni aftësinë për ta përgatitur atë mjeshtërisht, këshillohet që mos ta konsumoni në zyrë. Peshku, edhe pse është shumë i ushqyeshëm për shkak të vlerave që ka, konsumimi në zyrë nuk këshillohet, pasi për ata që nuk e konsumojnë është thuajse bezdisëse aroma e tij. Hot dog, buka me konservantë, salçiçet e griluara dhe salcat e ndryshme aromatike e bëjnë këtë ushqim të shijshëm në të ngrënë, por të pashijshëm për hundët e tjerëve. Hello. Mhm. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Ora është tani 8 39 minuta ju jeni me Club FM në 100.4. Blendi Jeri Altini Olta dhe Lori. Atëherë unë dua që të nisim një quiz mister i për ditën e sotme. Miq dashur, çdo ditë një quiz me seri na shoqëron dhe ka një tematikë të ndryshme. Mm -hmm. Sot kemi citate nga Einsteini. Oh, sa bukur. Citate nga Einsteini, eh, nga cilat unë kam hequr një fjalë Edhe ju duhet të plotësoni, mhm. plotësoni pra këto citate nga Einsteini. Për shembull, Einsteini ka thënë se jeta është si të ngasësh njërën nga këto. Në mënyrë që të mbash ekuilibrin, duhet të jesh gjithmonë në lëvizje. Ka thënë Einsteini. Mhm. Jeta është si të ngasësh njërën nga këto. Që të jesh në ekuilibër duhet të mbetesh në lëvizje. Mhm. Mm 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Që ka dhe një mësim brenda se i bie që në rast se nuk je në lëvizje, atëherë humbet ekuilibrin e jetës tënde. Mm. Po, nuk mund të rrish në një vend, kështu të dystohesh. sepse kam uh, përshtypjen që kjo nuk do ishte gjë e mirë sipas Einsteinit gjithmonë. Mm -hmm. Okej, okay, kështu që na shkruani 069 20 70 222 069 20 70 222 sot i kemi pyetur edhe se cilat janë ata filma vizatimor personazhe që ju kur keni qenë vegjël i keni ndjekur e i keni pëlqyer e i keni dashur shumë, mm -hmm. uh, siç ishte Nën Madhja për shembull që u përmend uh, pak më parë atje. Ëm um, na shkruan dikush këtë filmin anglez e kam pas parë shumë thotë ndihmo me emrin e filmit të lutem, Tani është nën madhja pra, nën madhja. Ana Flokuqja na kanë thënë atje, Tomi dhe Xheri po sigurisht që bën namin me me këta dhe të tjerë. Po, Tomi dhe Xheri gjithmonë popullorë. Ndërkohë që gocat, meqë jemi tek këto gjëra fëminore kanë pa. kanë menduar edhe një fjalë për të luajtur, mm -hmm, një lojë. Sharadio. Po, është loja shtëpiash që bëjmë në klubin e mëngjesit ose sharadio siç e quajmë ndryshe. Loja është e tillë miq dashur. Olta dhe Jeri vajtën tek njëra tjetra, u morën vesh, kanë një fjalë. Dhe këtë fjalë unë dhe Altini duhet ta zbulojmë se cila është. Ju mund të merrni pjesë në lojë, madje fitoni edhe një dhuratë nëse merrni pjesë në lojë dhe ndërsa dëgjoni pyetjet që unë dhe Altini u bëjmë gocave për të zbuluar fjalën e tyre, edhe ju shkon ndërmend fjala menjëherë dërgojeni në 069 20 70 222 me një SMS. Gati? Gati. Sharadio! Loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Yay! Sharadio! Mm. Atëre goca, fjala juaj ka dalë nga fjalori sot e di që keni marrë edhe fjalorin, po, po, kështu që është bërë më serioze. Çuna dhe goca, ndihmoni. Ne e hapëm për ta parë ishte apo jo. Është një gjë që hahet. Jo. Ja. Kur them monotonia jo shumë më pranë se sa vetëm. Monotonia, m m m. Jo, nuk është më mërzia, njëtrajtësi. Shikoj, unë s'them që ka njerëz që e pëlqejnë, jo domosdoshmërisht për disa të tjerë mund të jetë shumë e mërzitshme. Po, pra, po ka disa për shembull që e pëlqejnë një lloj gjëje të kësaj forme. Të zuri Të zuri u u fillon me ujëri. Jo, jo. U lok, u lok. U lokëria. Ja fute kot. Je shumë pranë, unë nuk e kuptoj si s'po e gjen. E te monotonia aty afër është. Oh. Po ti afër pra. Çfarë është se në majë gjuhës e kam. Edhe si dorë më afër. Diçka që bën çdo ditë të njëjtën gjë përherë. 0692070222. Bravo, bravo. Okej, mirë, dakor. Veprime të Që bëhen po njësoj. Është qartë. Mm. Fillon me rë, u mor vesh. Mirë. Pra. Faleminderit Altin që i dhe dum në shumë të gjithë dhe për 20 vjetë Bravo, Altini Por uh, kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit Dhe shikojmë kush e ka fituar lojën ndër ju Nga ata që do të na shkruajnë në 069 20 70 222 Kthehemi mbas pak Mundësuar nga Vodafone Boom, boom, boom, boom, boom, boom Far away and feeling sober I can keep you closer Mirë se keni ardhur që të gjithë ora është tani 8:51 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin, me Oltën, edhe me Lorin në Club FM 104. Edhe në ekranin Club TV gjithashtu. Mira do të na thotë uh, emrat e disa fituesve. Kemi fitues po, tani. Sigurisht. Në lidhje me sharadën e gocave që ishte rutina për shembull. Po, po, është Edlira fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Edlira. Ndërkohë bicikleta Nga çunat bicikleta Bicikleta Po, sepse Einstein ka thënë nëse mund të citoj të plotë thotë jeta është si të ngasësh një bicikletë që të mbash ekuilibrin duhet të mbetesh në lëvizje. Po, mm -hmm. kështu ka thënë Einstein, unë kam një tjetër uh, citat të Ajnshtajnit. E një sekondë të japim fituesit Altin. Ndërkohë fituesi është Lorena, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Bravo. Bravo, bravo Lorenës. Atëherë, tjetër citat i Einsteinit është ky. Ky është më i rëndësishëm ose kjo është më e rëndësishme po. se dija. Mhm. Mm se dija. 069 20 70 222. Kjo është më e rëndësishme se dija. Se dija. Çfarë mendon Einsteini ose mendonte Einsteini se ishte akoma më e rëndësishme se dija. Ëh. Mm -hmm. Edhe që e ka thënë në një citat të tij, 069 20 70 222 069 20 70 222 ka ende Olta, me siguri kanë gjetur se zëri i përgjumur për ditën e sotme i përket Ismail Kadaresë. Ismail Bravo. Kadaresë, të famshmit shkrimtar, është jashtëzakonisht e lehtë. Ëh, nga drejtimet më të ndryshme. Është shumë e qartë. Ëh. Mm -hmm. Është gjetur zoti Kadare. Kadare Bojkeni fiton një kurs fotografie nga Art Center Tirana. Bravo i qoftë Bojkenit. Bravo i qoftë edhe Bojkenit në klubin e mëngjesit. Mirë, shumë fitues sot. Po. Tani, ëm Ndonjë gjë tjetër ka mbetur apo i ka dhënë Jo, jo, absolutisht i ka të dhënë të gjitha. gjitha. Bravo të qoftë. Okej, mirë ja ku mbaruam punën edhe me këtë. Jeri i kemi të gjithë të dhënë këtu në Club FM në 100.4. Am Shikojmë se çfarë tjetër thonë njerëzit në lidhje me filma e telefilma që i keni pëlqyer kur keni qenë të vegjël. Çfarë ju kujtohet tjetër? Për shembull, mbaj mend ka qenë një mm. Ana, Çiro dhe shokët. Ana Çiro dhe shokët. Ana Çiro dhe shokët ka qenë një telefilm italian. Një nga ka qenë një qen i tillë quhet Border Collie, janë bardh e zi këta. Ëh. Mm dhe një film anglez me ca kalamaj, me ca kështu. Po kush i mban mend? Oh, po për shembull një film tjetër, një film gjerman që ka qenë Mani mbrojtës i lirë. Jo. As s'e mbani mend. Sa i vjetër jam unë. A ka njeri që po na dëgjon po, në këto momente që e tani kujtesa të bën dhe lojra. Një sekund, a ka njeri që e mban mend Mani mbrojtës i lirë? Jo. Të lutem më ndihmon nëse e mban mend. Që do thotë që ke moshën time 069 20 70 222 069 20 70 222 Dhe ti mbaj një sy atje në qoftë se vjen mesazh Se dua ta, dua ta lexoj atë Po Mani, mbrojtës i lirë Ka qenë uh, telefilm gjerman me një djalë që quhej Mani mm -hmm. Që ishte futbollist Ishte adoleshent dhe luante futboll Domethënë, uh, kjo ka qenë ideja thelbësore e filmit dhe Ne që e shikonim domethënë Vjen një mesazh dhe thot Je më i vjetri nga ne të gjithë S'e mbaj mend thot Ah, ai ai ai. Mirë, nëse un un do ta gjej, mm. edhe mos u ndjej keq se nuk je shumë i vjetër. Po, po. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim miq të dashur. Është ora tani 8:55 minuta, ku? 6:28, 6:25, më fal. Është si ti. Un po thot, e mbaj mend Mani mbrojtës i lirë. Ja, dhe shtat një njëshi. Edhe ai mban. Paske dy shok. Oh, faleminderit. Kush e mban mend Mani, mbrojtës i lirë. Te mbas pak klubi i mëngjesit. Hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq. Ju përshëndesim, ju urojmë ditë fantastike. Këndoi Madonna deri tani, ora është 9:06 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Adin, Oltën edhe Lorin. Ne çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 valët e Club FM 104. Edhe në ekranin e Club TV-s. Meqë ra fjala Altin, ne arritëm që ta gjejmë siglën e Manit, mbrojtës të lirë që të mos ndihesha unë sikur isha më E më thoshin ca që ai filmi me qen që kërkon ti është Lesi. Jo Lesi është është tjetër. Është tjetër, është tjetër, është një lloj tjetër uh, filmi se Lesi shumë i famshëm, po Kjo është sigla e Manit mbrojtës i lirë. Ky është, ky është mani vetë me qëra fjellem Se të është të dikush, ia mbaj mend nga kaçurrelat, po Po filma me futboll me kështu. Ju tamam për çuna, shihnim filma me bën dhe gola, kishte Oli dhe Benji. Oli dhe Benji. Original, para se Kështu. Okej, okay, ne mirëpresim miq të dashur kujtimet tuaja, kërkojmë uh, filma, telefilma, filma vizatimore, çdo lloj tjetër që mbani mend nga fëmijëria juaj, gjëra që i keni pas parë dhe pëlqyer, e që sot mund të shërbejnë uh, ku di unë si panoramë në këtë shtegun e kujtesës, siç e kemi quajtur në klubin e mëngjesit, mund na shkruani 069 20 70 222 069 20 70 222. Ndërkohë që Olta ka edhe përgjigje të pyetjeve nga kuizet që ne kemi bërë deri më tani këtu në Club FM në 104. Për shembull kemi një kuiz me seri i cili është nga Einsteini, citatet e Einsteinit dhe në fund fare unë pyeta se cila ishte ajo gjë që ishte më e rëndësishme se dija, mm, sipas Einsteinit. Imagjinata. E ka gjetur Gloria fiton dy bileta për në Cineplex. Mhm, mhm, mhm, Mund të bëjmë një tjetër pyetje? Është sërish nga Einsteini, miq të dashur në kuizin tonë me seri. Einsteini ka thënë se nuk mendon asnjëherë për këtë, pasi ajo vjen shumë shpejt. 069 20 70 222. Ai thotë, "Unë nuk mendoj asnjëherë për këtë periudhë kohore, mm -hmm. pasi ajo vjen shumë shpejt." Ne do japim uh, duke nisur nga sot gjatë kësaj jave edhe kopje të romanit Drita midis oqeaneve miq të dashur nga ML Stedman. Ky libër është uh, nuk e di nëse është libër australian, nuk kam bërë kërkim. Unë jam uh, 120 faqe brenda kësaj. Në kapitullin sapo kam nisur kapitullin 11. Edhe më pëlqen shumë Drita midis oqeaneve. është uh, një bestseller i New York Timesit, mm -hmm. por është gjithashtu një roman historik me një fanar, me një ishull, me një çift që jeton në atë ishull, me një bebe që deti e sjell në breg bashkë me një burrë të vdekur në një varkë dhe e keqja është njeri kur ata duhet të vendosin se ç'do të bëjnë me këtë beben, mm -hmm. se nga njëra anë e duan fëmijën dhe si thua në një mënyrë zoti ua solli atje, por nga ana tjetër, duke mos treguar për këtë, njerëzit e tyre nuk do të marrin vesh kurrë se çfarë ka ndodhur, se këta e marrin dhe e varrosin këtë burrin me respekt. Por a kishte ky një grua, a kishte një nënë, a kishte një familje? Mm -hmm. Kush do të ishin të afërmit e tyre? Ata s'din asgjë. Dhe që këta ta mbajnë beben duhet që ata të mos marrin vesh asgjë. Nga historia. Që është e vështirë po, mm. që është edhe e komplikuar. Si kanë emrin Shkrimtarja. Stedman. Stedman. Stedman. Mm -hmm. Stedman, po do ta japim kopje duke nisur që nga uh, ky moment, miq të dashur, të bëjmë një pyetje, a mund të bëjmë një pyetje nga lajmet ndoshta? Në një pyetje nga lajmet dhe ta japim për uh, për atë pyetje. Si thoni? Dakor. Okej. Okay. Atëherë, në pyetjet nga lajmet, ky president mm -hmm. ka marshuar mbi një urë gjatë fundjavës. Ky president bashkë me njerëz të tjerë mm -hmm. ka marshuar nga njëra anë e lumit në tjetrën mbi një urë historike gjatë kësaj fundjave. Atje ka ndodhur diçka. Mhm. Mm Nuk është një urë dosido. Po. Dhe ky president ka marshuar Ej, ja ku jemi dhe një herë në klubin e mëngjesit, miq të dashur ju përshëndesim mm. Atëherë, ej, uh, Gjoni Bak mm. um, Përpara se të vazhdojmë, unë u kujtova që ne nuk kemi bërë sharadën e djemve Tamam, e vërtetë Do thotë që ju, ju, na keni, na keni trullosur pak me atë fjalën tuaj, por ne s'e kemi bërë Faktikisht, unë ju kujtova dy herë, por ju s'e kishit mendjen Jo, s'e kishim mendjen, faleminderit Por tani e kemi një dhe nuk do të jetë e lehtë për ju Ju premtojmë, tani fillon sharada e djemve miq unë dhe Altini kemi rënë dakord për një fjalë, gocat duhet ta gjejnë Ju mund të merrni pjesë dhe fituesi, çfarë do të marrë fituesi Olta? T'i japim një libër tjetër. Okej. Okay. Okay. Atëherë drita midis oqeaneve do të jetë çmimi për uh, fituesin e kësaj loje. Miq duhet të gjeni fjalën që unë dhe Altini do të uh, keni menduar. Kemi menduar dhe fituesi merr një bestseller. Gati? Gati. Atëherë. Mm, Atëherë. Është një personazh? S'ka lidhje me shumë afër, mund të jetë afër, mund të jetë larg, nuk është kaq konstante, gjërat ndryshojnë. Mund të jesh ti pranë tyre. Po. Është një njeri ose një grup njerëzish. Është një njeri, mund të jetë një grup njerëzish. Po kur është një njeri, është një i afërmi jonë, mund të jetë. Është për shkakun si më thënë është një debil që mund të jetë. Është një epitet që t'i po, vendos dikujt. Mund të jetë mund të jetë një një, mund të jenë shumë. Ka pafund, po e kupton? Në këtë sens. Po është negative apo pozitive? Jo, s'është negative, nuk, nuk është negative. Po, nga Varet, po edhe mund të jetë negative, edhe mund të jetë me raste. Po, është dhe disa të çmendur. Urdhëro? Të jetë jetë kuvendi ose. Jo, jo, jo, nuk është. Parlamenti. Jo, jo. Jo. Nuk ka lidhje me parlamentin. Po, ç'të jetë vallë? Hm. Si deska. Altin ma hiq pak ti muzikën se më shpërqendron. E di unë çfarë muzikë do ai. Mm. Altin, mund t'ia vëmë muzikën Oltës që ta ta ta përqendroj? Olta e gati? Po hajt ta. Atëre, për ty këtë muzikë përqendruese. Jemi Olta. Jemi Olta. Atëre, çuna dhe goca, është një karakteristikë e njeriu. Ca njerëz janë të tillë, ca njerëz nuk janë të tillë. Mm. S'e kanë si karakteristikë. Është pozitive në thelb. Unë mendoj se po, po varet tash. Janë të mençur. Jo, jo, janë të mençur. Janë uh, të zë. Jo, i fuqishëm mendoni pak më me idealizëm, pak më shumë. Ah, ah, ah mund të jesh. Jo, jo, jo, jo. Ah, jo, jo. Jo. Është diçka që i përket rinisë, rinia është e tillë. Zakonisht është dhe kjo ndodh në luftë brezash, për shembull që rinia del kundër prindërve, të dhe mund të jesh i ri në veshje në sjellje. Ra ra ra ra ra. ra. Sa pra sa. Çfarë kam menduar? Re. Re. Mami Olta. Okej. Okay. Okej, okay, bravo çuna. Më në fund u gjet miq të dashur se cila ishte edhe fjala e gocave. Tirana Expo Center është e vetmja qendër gjigante moderne për zhvillimin e panaireve në Shqipëri dhe organizon datën 19 deri në 21 mars këtë muaj, pra panairin e shëndetësisë që quhet Medical Expo. Eri ky është vendi ku të sjellin këto pajisjet e reja, mm -hmm. sjellin uh, shërbimet e reja, uh, gjithçka që ka lidhje me mjekësinë, shëndetësinë, farmaceutikën, të gjitha në një vend. Kështu që njerëzit që janë të interesuar për të parë se çfarë janë tendencat e fundit në shkencën mjekësore, në biznesin mjekësor, mund të shkojnë në këtë panair që është në atë atë që quhet quhet kjo që nuk është kjo që quhet kthesa e Kamzës, është apo jo? Ish praktikeri. Ish praktikeri, po. Tirana Expo Center po. Mirë kështu. Në fakt un kam filluar ta njoh si Tirana Expo Center këto kohët e fundit se kam pasur ca aktivitete atje, po. por që është ajo ku ndodhej ish praktikeri atje. Por ky është biznesi i ruajtjes së jetës. Kjo mm -hmm. është industria e shpëtimit të jetëve, kështu që këto pajisje, këto teknologji, këto shërbime të reja uh, do të shfaqen gjitha atje dhe njerëzit që kanë të bëjnë me këtë fushë dhe jo vetëm mund të shkojnë t'i shikojnë të tëra, siç thonë, mm -hmm. nën një çati. Mm -hmm. Por mund të rezervoni stendën tuaj nëpërmjet numrit të telefonit 0423 pesë shtatë nëntë zero zero ose në adresën e emailit expo@prespabvizinvest.com. Okej. Okay. Kjo është për tani, për pastaj kemi të tjera. Echosmith do të këndojnë këngën Cool Kids në Club FM në 104. Ju kujtoj, numri i telefonit për mesazhet miq të dashur është 069 2070. pesë letra, më falni, tre letra këtu përpara, në tre letra këtu përpara dhe do të shikojmë se kush nga këta do të jetë viktima e lojës sot. Tarina na na na atë atë bëj që të zgjedhin ata në fillim meqë ata gjithmonë marrin çfarë mbetet. Do zgjedhë Altini fillimisht dhe më pas Olta. Vetë ç'të ngelet është e Jerit, patjetër. Ndërkohë që Altini bëhet gati mm -hmm. për t'u larguar. Jeri, ti çfarë? Pse s'e përdor këtë të po, anagramës për kursim? Mhm. Mm Çka Altini? Për kursim letrash, për kursim uh, ambientalist letrave këtu. Faleminderit. I përdorim nga dy anët atëherë. Atëherë, Altini do të largohet tani nga loja miq të dashur sepse ai s'mund të jetë pjesë e lojës. Ik Altin. Akoma, me sa duket. Altin. Altin. Duket nga e qeshura që po na dëgjon. Altin. Atëherë u largua? U largua. Okej, okay, mirë, shumë mirë. Hmm. Okej. Okay. Pyetja nr. 1 për Altinin është kjo. Goca, bëhuni gati. Mm -hmm. Juve mund të merrni pjesë në lojë miq të dashur dhe ka një dhuratë për atë që do të fitojë duke parashikuar përgjigjet që do japi Altini kur pyetjet t'ia bëjmë atij vetë. Dhe do të jetë një kontroll i plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo. A mund të them ah sa mirë? Po, patjetër. Ah sa mirë. Apo është o sa mirë? O sa mirë. O sa mirë, po. Atëherë, pyetja e parë për Altinin është kjo. Altin, mm. nëse do detyroheshe të bëheshe një personazh i përrallave, do zgjidhje po. të ishe Hirushja? Mhm. Mm apo Borëbardha? Kush do donte Altini të ishte? Hirushja apo Borëbardha. Tani te të dyja vajzat përfundon duke puthur princin, kështu që mirë përfundojnë. Mirë përfundojnë. Mirë përfundojnë. Po. Ndoshta jo mbas gustos së Altinit, puna e princit, por mirë përfundojnë. Okej? Okay? Dakord. Pra Altini do të zgjidhte të ishte Hirushja. me këpucën e qelqtë. Po. Mhm. Etj etj, apo Borëbardha. Dakord. Që shkon në parti. Okay. Të dyja gocat e kanë uh, jetën e vështirë, një periudhë me njerkat. Mm. Pyetja nr. 2. Altin, do zgjidhje të jetoje 200 vjet gjatë pushtimit osman? Oh. Apo me Skënderbeun e bie. Apo 80 vjet në ditët tona. 200 vjet në kohën e turkut apo një jetë normale, një jetë gjatësi normale, po themi 83 sa sa mund të jetë, sa, sa të jetë e kënaqshme. Po edhe 90, po e lëmë 90. Okej, 90. Mos t'i ngelet hatri. Kënaqe, për 90 vjet do kërkojë të vdesë pastaj. Kështu që të ngopet, të ngopet, jo. Dakord. Atëherë. Të jetoje 200 vjet në kohën e turkut, Ah, po. 90 vjet në ditët tona. Mm. Ka njerëz që thonë, "Valla, sille turkun këtu, se këto ditët tona." Në fakt, turku na ka ardhur. Ka mbështitje. Po. Po na ka ardhur. Është pas ditën e drejtë. Është vërtet. Është drejt. Përshëndesim edhe miqtë tanë dhe dëgjuesit turq në klubin e mëngjesit me këto fjalë. Tani jemi mm. popull vlezër dhe motra. Ja përshëndesim unë, po. E duam shumë njëri tjetrin. Po, por 500 vjet ishit ju dhe që na ngacmonit neve. Apo jo, Olta. Ashtu ishte. Siç mund të duket në portretin tënd. Një 500 vjet që la la gjurm, gjurm të thella në popullin tonë. Është e vërtet. Po. Ah, okay. Pyetja numër Jo, vetëm te ty. Te të gjithë. Ja, te të gjithë ne. Shko shikoj një dokumentar turk të ditës. Shko ka xhiruar këtu. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Altin, për mëngjes. Për mëngjes. Mm. Do doje të haje Çdo ditë. Buk me Nutella dhe sallam. Oh. Dhe Nutella dhe sallam. Buk me Nutella dhe sallam. Edhe sheqer edhe. Po. Çka ka? Edhe do jetë kështu, do një kash Nutella, një çap sallam. Një kash një çap sallam. Pak e shpifur duket. Po tjetër. Se çfarë ndodh? Apo të famshmen e varfërisë shqiptare të dikurshme. Mm. Buk me ujë dhe me sheqer. Wow. Buk me uj dhe me sheqer. Po i çik vaj tani qesh. S'ka vaj. S'ka vaj. E famshmja e varfërisë shqiptare. Mbaj mend në në në vakti. Ka pasur, fatmirësisht, unë s'e kam ngrënë një herë këtë bukën me uj po. me sheqer, nuk ka arritur deri në atë pikë, por ka pas shumë fëmijë mm -hmm. që vinin dhe në shkollë me bukë me ujë dhe me sheqer. Buka lagej me ujë në mënyrë që po. sheqeri të ngjiste. Po. Po. Po, e po. vërtet. Edhe fëmijët hanin bukë me ujë e me sheqer. Ne që ishim me fat, kishim buk me vaj e me sheqer. Me vaj. Buk me vaj e me sheqer. Kishte ndryshim, do. Kishte një po, pra, pikë po, vaji pra, për. Po thoja që ishte. Pra vaj, kush e di ç'vaj ishte, po hajde mo. Çik vaj ulliri. Ë, çik vaj. Kishte vaj ulliri po. Kishte i çik, mund të pasur. Sa për shije. Okej. Okej. Se varej kështu. Kur ishe fëmijë vetëm për shembull edhe ndihmonin edhe gjyshrit për të të rritur mund të mund të qëllonte të mos përfundoje te buka me ujë me sheqer, por shumë e hanin. Kështu që dëgjojmë se çfarë do të thërrasë Altini. në dëshirat e veta. Tani. Okej, okay, kemi përfunduar. Faleminderit. Tre pyetjet u bën, miq të dashur juve mund t'i dërgoni përgjigjet tuaja tek 069 20 70 222. Ndërkohë gocat i kanë mbushur uh, fletët e tyre, do ballafaqohemi me Altinin mbas mm. pak. Doja që të jepnim fituesin e atij që ka thënë se presidenti Barack Obama ka qenë ai që ka marshuar mbi urë gjatë mm. fundjavës. Edhe kush e ka gjetur Olga? E ka gjetur Helga e para, fiton librin Drita midis oqeaneve. Oh, bravo, bravo Helga. Helga romanin Drita midis oqeaneve, sapo ka dalë në shtyp, është nga M L Stedman dhe është duke bërë namin njëri nga uh, romanet historike më të bukura që që mund të gjesh. Këto kohët e fundit dhe dhe në listën e bestsellerave të New York Times-it gjithashtu. Mirë, ëm um, Feder bashkë me Lyse tani në klubin e mëngjesit. Kjo quhet Goodbye. Ora është 9:32 minuta. Ne ju përshëndesim, ju urojmë ditë të mbarë nga Club FM në 100.4. Let me tell you the story. of that guy. First you loved, Ok, miq të dashur, ju përshëndesim në klubin e mëngjesit në Club FM 104 ne bëjmë një seri me pyetje nga ngjarje që kanë ndodhur e do të ndodhin mm, në prit prit se po, në prit prit se e di, po, prit prit se e di, kemi pyetur uh, se kush uh, ishte duke marshuar mbi urë dhe doli se ishte presidenti Obama. Mm -hmm. Tani le të bëjmë një tjetër pyetje nga lajmet dhe ngjarjet që kanë ndodhur. Gjatë kësaj fundjave. Meqë ra fjala Big Brotheri mhm. Filloi Filloi Big Brotheri i shumëpritur po, Njerëzit janë Me gjithë Me gjithë lodhjen e tetë viteve e, përsëritjen e tjerë e tjerë e tjerë Që domosdoshmërisht ndodh me çdo gjë Njerëzit prapë mezi presin Ka një po, po. kategori e, Të caktuar shoqërisë që e vdesin. E pret me padurim. Domethënë zakonisht ato që nuk kanë gjumë natën. Jo, jo, s'është vetëm ata. S'ka lidhje vetëm ato. Ka ata që s'kanë jetë ditën, po. Kto një jo. Gjithsesi, pyetja miq të dashur për ju bëhet, përveç se që Arbana nuk është mm. më prezantuese të paktën për këtë edicion, për shkak të shtatzanisë së saj etj etj etj edhe urime ë uh, dhe dihet që Ledioni është atje pyetja ishte se kush do të ishte opinionisti pyetja është kush është opinionisti këtë vit në Big Brother dakor e ke parë Eri Jo, kam dëgjuar, nuk e pashë. Ke dëgjuar, nuk e pa. Mm. Eri e ka dëgjuar, po ti e di se kush është? Po, opinionisti. E di kush është. Po? Mm -hmm. 069 20 70 222 le ta provojmë. Sa e kanë marrë vesh? Ja thashë unë që është interesante. Opinionisti vetë Nuk e dinte as, as ditën, as ditën e fillimit të spektaklit nuk e dinte që që ishte, por uh, siç tha Ledioni Big Brotherit kështu i pëlqejnë mm. t'i bëjë gjërat pa po. surpriza. Pa plan. Në kaos. Të minutës së fundit. Të minutës së fundit, po. Se qëllonte të mos i thoshte Big Brotheri ka një listë me opinionistë të mundshëm kam përshtypjen unë dhe fillon i bie telefonit deri kur dikush thotë po. Por, por, por, uh, këtë radhë do të jetë ky. Kështu që ne pyesim se kush apo mm -hmm. cila, cila, nëse është vajzë. Kush e di? Kush e di është? Ëm, um, edhe kjo është pyetja për këtë. 069 20 70 222 069 20 70 222. Oki doki. Okay. Mm, në rregull. Atëherë, atëherë, çuna e goca. Altini eh, ka mm -hmm. dhënë eh, ose ne kemi vërtet pyetje eh, për Altinin dhe përgjigjet i kanë dhënë Jeri dhe Olta deri më tani, por ka ardhur momenti që përgjigjeve Mhm. Mm përgjigjet e Altinit, përgjigjeve të gocave t'u përballen përgjigjet e Altinit. Le po. të shikojmë tani nëse gocat e kanë parashikuar mirë kolegun apo ia kanë futur kot. kot. Po. Pyetja e parë për ty Altin është kjo. Do të zgjidhje mm. nëse transferoheshe për gjithmonë në botën e përrallave, po. do zgjidhje të ishe Hirushja, po, apo Borëbardha. Hirushja. Hirushja, a mund të argumentosh pse Hirushja? Po Borëbardha ka një para që ka dhe shtatë xhuxha nga mbrapa, që nuk është gjë aspak e këndshme. Ajo e kishte mirë me xhuxha. Po pra. Po, një mirë që ata e ndihmuan Altini Nice, oke okay. Ata i ndihmë pra, Një orë film ishte, e kupton Kurse një muaj do ishte prapë e vështirë, mërzit Oke, okay, Altini zgjedh që të bëhet Hirushja, miq të dashur. Ai do të provojë këpucën dhe do t'i bëjë fiks Borëbardha ka thënë Jeri, më vjen keq Jeri. Jeri është gabim. Hirushja ka thënë. Lum, të lum, të lum. Në fakt Altini është ankuar shumë nga xhuxhat këtë kohë dhe. Ti e mendove që nuk do donte të ishte. Madje ka urryer. Po, është ai Gjumashi jo, që është urryer. Jo, po. Altini nuk urren. Nuk e diskriminon fare. Ai është shumë ta injoron. Ë, pyetja numër 2 është kjo. Altin, do të zgjidhje të jetoje 200 vjet nën perandorinë osmane, nën pushtimin osman. Mhm. Në atë kohë Kujdes atë, ditët tona. Ah, okay, e kam shkruar gabim. Ja si shkruaj, shkruaj atë të konon të shkruaj. Ah, po, po. Se kam pas mendje. Faleminderit. Okay. Pyetja numër 3 për uh, ty Altin është kjo, do të zgjidhje që për mëngjes të haje gjithmonë bukë me Nutella dhe sallam. Mhm. Mm e detyruar. Po, po. Apo bukë me ujë e me sheqer. Hajde, hajde këtu, hajde. Ej. Je dënuar Olta. Olta, Olta sapo goditi Jerin miq të dashur me me me shuk letre. Me një shuk letre, mu në ballë, e goditi tani nuk vjen lule. Nuk kisha kishë, kisha kaq shumë shenjë. Sa kaq shumë nishan. Po s'e kisha mendin fare, ai shumë jam trembur. është Elida dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo okay. Elida. Do të bëjmë tani edhe pyetjen e fundit në lidhje me citatet e zotit Albert Einstein, miq të dashur, matematicianit, fizikanit të famshëm, mendimtarit, humanistit Albert Einstein, i cili ka thënë se kjo nuk mbahet dot me forcë. Ajo mund të arrihet vetëm me mirëkuptim. Kjo nuk mbahet dot me forcë dhe mund të arrihet vetëm me mirëkuptim. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja Pra çfarë, diçka që mund të arrihet vetëm me mirëkuptim Dhe që nuk mbahet dot me forcë mm -hmm. Sipas uh, Albert Einstein 0-6-9-27-12-2 0-6-9-27-12-2 Mirë, folëm sot u knashëm për uh, filma e telefilma e ku di unë se çfarë, shpresoj disa gjëra ju janë kujtuar gjatë kësaj pas mund ta quajmë si pasdite, mëngjesit kështu. Se kisha ishin dy orare të të filmave. Ishte orari i mëngjesit. Ëh, mm -hmm. uh, siç thamë Furia, Lesi. Ëh, uh, këto ëh uh, ai qeni tjetër që s'e gjetëm dot emrin. Ai atë s'e gjetëm dot. Por ishin edhe këta çunat, uh, The Little Rascals apo simpatiche canaglie, siç quheshin në italisht. Uh, nuk e di nëse e mban mend këtë, por kjo ka qenë sigla, një sekond. Kjo ka qenë sigla hapse e një telefilmi që unë e kam, unë vetë e kam pëlqyer shumë. Ëh, mm -hmm. uh, quhej Simpatiche Canaglie, ja ku është. Ashtu s'e kemi parë. Jo, Spanky, Alfalfa. Fol, jo. fol me Lorin, ta thotë Lori. Me Lorin, ta thotë Lori. Ngrije pak, për qejfin tonë tani. ishte ende ende uh, në si thua në modë uh, derisa ne ishim të vegjël pak. Mm -hmm. Nuk e di nëse akoma e ndjekin, se dolën shumë gjëra tani, po të paktën s'kishte. Kemi jetuar para Dora Exploradores, uh, kjo, nga kjo jemi në rregull. Ikim? Jo, nuk ja, do themi fituesit. Fituesi i fundit është Bjordi për lojën e Altinit, fiton, Bravo, fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo. Ndërkohë Irisa fiton dy bileta për në Cineplex pasi ka thënë që është Mimoza Ahmeti. Bravo. Mm -hmm, Ndërkohë Artioni ka gjetur sharadën tuaj është fjala rebel, fiton librin Drita midis oqeaneve. Mm. Faleminderit. Dhe paqja. Paqja. Paqja. Po, po, nuk mbahet me forcë dhe arrihet vetëm me mirëkuptim. Olti fiton dy bileta për në Cineplex. Ciao, mirupafshim. Gwen Stefani tani.